الرحيم الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام أحمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على النبي المجتبى محمد والآل والأصحاب حملة السنة والكتاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد hakika katika maisha ambayo muislamu anatakikana ndiyo kiwe kipaumbele chake ni maisha ya sarmadia ni maisha ya milele ambayo ni maisha ya akhira haya ndiyo maisha ambayo muislamu wa kweli anatoa muda wake anatoa nguvu zake ili kuweza kuyafikia maisha hayo akiwa katika amani na salama na pia sio hivyo tu ndugu zangu katika vitu ambavyo yasa bihi almuslimu fi hadhihi alhayat katika mambo ambayo anayatolea juhudi sana muislamu katika haya maisha ni kuwa na hali mbaya katika hayo maisha ya milele yani kuwa na mafikio mabaya katika hayo maisha ya milele maisha yetu ya duniani hapa ni maisha mafupi kuna maisha baada ya kifo haya ni maisha ya milele tunaposema milele tunamaanisha ya kwamba la haya tala ni maisha yasiyokuwa na mwisho ni maisha ambayo hakuna tena kufa wala hakuna tena maisha baada ya hapo la bali hayo ndiyo maisha ya mwisho na ndicho kikomo cha maisha ya mwanadamu sasa katika mambo ambayo muislamu wa kweli anatoa juhudi kwenye haya maisha mafupi ni yeye kutokuwa katika watu wenye mafikio mabaya yatakayoweza kumfikisha katika hayo maisha kisha na akaishi maisha mabaya ya sarmadia katika mambo ambayo tunafahamu sisi kwamba ni katika mambo ya hasara ni ukafiri ukafiri ni sababu ya hasara ni katika vitu vinavyompelekea mtu kupata hasara ni mtu kuwa kafir halafu yule kafiri mwenyewe yule ni khasir ni mtu aliyepata hasara siku ya kiyama bali vile vile tunafahamu ya kwamba maasi maasi ni sababu ya kupata hasara ni maasi yote yale ambayo mtu anayafanya ni sababu ya mtu kupata hasara na yule asi mwenyewe yule anayefanya maasi yule mwenyewe yule ni khasir yule ni mwenye kupata hasara ukafiri ni sababu ya kupelekea katika maasi fa'budu ma shi'tum min duni qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin ukafiri ni sababu ya kumfanya mtu kupata hasara hata mtume sallallahu alaihi wasallam ameambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala la in ashrakta layahbatanna amalu wala takunanna minal khasirin ukifanya ushirikina maana yake ukakufuru basi wewe utakuwa katika wale waliopata hasara kwa hiyo kufru billah kukufuru Allah subhana na kutokuamini yale ambayo amekuja nayo ni hasara hiyo kwa hiyo mtu huyu aliyefanya hasara hii siku ya kiyama atakuwa ni khasir ndio maana Allah anamwambia fa'budu ma shi'tum min duni atawaambia hivi viabuduni mlivyokuwa mnaviabudu huko duniani kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين kwa katika mambo ambayo yanaweza yakamfanya mtu akawa katika maisha mabaya siku ya kiyama ni mtu kuwa khasir ni mtu kuwa na hasara au mtu kuwa ni mwenye hasara sawa sawa atakuwa ni kafiri sawa sawa atakuwa ni aswi ndugu zangu pana vitu vingi sana ambavyo vinavyoweza kumpelekea mtu akawa katika watu waliopata hasara vitu vingi sana kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikamfanya mtu akawa katika watu waliopata hasara kisha mwisho yauma alqiyama akaja kujutia miongoni mwa watu hao miongoni mwa au sababu hizo ni mtu ambaye anaamini kwa ajili ya dunia alladhi yu'minu lidunya yani mtu ambaye anapata imani kwa sababu ya dunia yani yeye anaamini kwa sababu ya dunia anakuwa na utulivu wa imani yake pale ambapo dunia yake imekaa sawa Allah subhana akawa amemfungulia neema Allah akamfungulia vyeo Allah akamfungulia watoto Allah akamfungulia mali hapo ndipo ambapo mtu huyu anapata imani na analazimika nayo hii ni katika sababu ambayo inaweza kumpelekea mtu akapata hasara yaani yeye dunia itakapofunguliwa kwake yeye anakuwa na imani na anamurejea mula wake subhanahu wa ta'ala dunia ikifunguliwa kwelikweli akapata vyeo akapata mali akapata watoto akapata anachokihitajia hapo yaltazim biimani utamuona anatulizana na imani yake anaendelea kuwa katika taa lakini wakati huo huo ikigeuka ile dunia akakosa alivyokuwa anavihitajia kwenye dunia hamwamini tena mwana wake subhanahu wa taala wayarjiu qahqara anarudi nyuma kwa kushambulia kabisa anaacha ile mambo ya dini tena anayapuuza Allah subhanahu anasema wa minan nas katika suratul hajj wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhihi Allah anasema khasira dunya wal akhirah dhalika huwa al khusranul mubin kuna watu wanamwabudu Mola wao kwa vipindi yani wana imani ya, ya kipindi fa in aswabahu khairun itma'anna bihi kwa ile imani yake akipata kheri akafunguliwa Allah akamtilia baraka kwenye kheri yake sawa sawa itakuwa ni mali sawa sawa itakuwa ni watoto sawa sawa itakuwa ni vyeo sawa sawa itakuwa nini itma'anna bihi hapo ndipo anapotulizana sasa anaishika imani kweli kweli kwa sababu barabara aliyokuwa anaihitajia afike imenyooka na imepigwa lami Allah anasema wa in aswabatuhu fitnatun na akipatwa na mtihani ukaingia kwenye mali yake akatiwa mtihani katika mali yake inqalaba ala wajhi ghafla anabadilika huyo katika uso wake yale maamuzi aliyokuwa nayo sasa anabadilika ile imani iliyokuwa anapambana nayo tayari anabadilika Allah anasema khasira dunya wal akhirah duniani huyu kapata hasara na akhera kwenye maisha ya sarmadia naye pia kapata hasara dhalika huwa alkhusran almubin na hawa historia imewatolea mfano historia imewatolea mfano watu kama hawa waliopata hasara au watu ambao waliorejea baada ya kuwa na imani waliporejea kwa kupewa mtihani vita vya msalaba vilipoingia katika miji ya Spain vita vya msalaba hivi vilipoingia katika miji ya Spain Andalus ndugu zangu ukisoma katika tarikh la Andalus vita vile vya Andalus ukaona namna gani yule kamanda mkubwa wa kinaswara alivyoshambulia kuingia Spain baada ya waislamu kuwa katika tarafu waraha wakiwa katika starehe kubwa sana miji imefunguka imependeza miaka ya mia nane na kitu kuhijiria wakawa wamejisahau kabisa lakini wanawazuoni wapo walikuwepo na wazuoni na wanaandika na wasomesha na madarisul ilmia zilikuwepo lakini ndo hivyo mudhamu nnasi ala taraf watu wote wakawa watu wengi wakawa katika tarafu na starehe sasa yule kiongozi wa kinaswara alexander sinani yule walipoingia katika mji wa Andalus wakamakinika wale manasara wakamakinika maki kupata nguvu kuweza kuusimika msalaba kwenye ardhi yao kwenye ardhi ya Andalus katika jambo la mwanzo waliolifanya hawa mabwana cha mwanzo kabisa ni kuwa wanawazuoni cha kwanza kabisa walipotulizana tu vizuri walianza kukamata wanawachuoni mmoja mmoja wanachinja mmoja mmoja wanachinja fitna imeingia kwenye ardhi sasa hapo fitna ikawa imeingia kwenye ardhi ya andalus sasa angalia mtihani ndo aya hii sasa inaingia kwenye mfano huu wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi fitna ikiingia mtu anabadilika hapo ndipo palipoonekana baadhi ya mawaziri mawaziri wakasema labda watu wa juu sana makudha sikia hiyo makudha ndo hatari zaidi makadhi yani wale walikuwa walikuwa wamewekwa katika miji mbalimbali kwamba huyu ni kadhi nyinyi watu wa Dodoma kadhi yenu ni huyu nyinyi watu wa Dar es Salaam kadhi yenu ni huyu nyinyi wilaya hii kadhi yenu ni huyu wale makudhaa asilimia kubwa sana asilimia kubwa sana katika wale makudhaa waliukubali unaswara matujaru wafanyabiashara wakubwa wakubwa mtu akitazama mali yake inaweza ikaporwa ikabadilishwa ikachukuliwa ika yote mtu anakubali unaswara ili mali yake ibaki na biashara zake zibaki na kile choo chake kilichokuwa nacho abaki na au uhai wake ubaki kwa utakuja kuona kwenye tarehe al-Andalus kuna mawaziri walikubali kulitadi kuna makudhati walikubali kulitadi kuna wafanyabiashara walikubali kulitadi ili mali zao na vyoo vyao vibaki na kweli walipofanya hivyo hawakuguswa wakaachwa wa in aswabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhi kuna watu wakipatwa na mtihani tu anabadilika hapo hapo ana change kabisa yani anabadilika moja kwa moja totally moja kwa moja anabadilika Allah anasema watu kama hao wenye hali kama hii wana imani kwa sababu ya dunia wakipata mtihani kwenye imani yao wakipata mtihani kwenye dunia yao inqalabu ala wajhihim wanabadilika allah anasema khasira dunia hawa duniani wamepata hasara wal na akhira pia wamepata hasara na mfano huu uchukue kwenye kila maisha ya mtu hata wanafunzi pia wanafunzi akiwa kwenye maisha magumu ya usomaji anakataa kusoma kabisa bali tunao wanafunzi ambao wanaangalia na kaifiatul wa haiatuha yani wao ili wasome lazima waangalie uzuri wa markaz muonekano mkuu wa markazi namna ulivyo ama markazi ikiwa imechokachoka hakuna mwelekeo wa chakula hakuna chochote mwanafunzi wala hana time ya kusoma uchukue mfano huu upige kwenye kila kipengele kwa hiyo katika hasara ambayo watakayoweza kuja kuipata watu au miongoni mwa sampuli za hasara ni mtu kuamini kwa sababu ya dunia lakini pia ndugu zangu allah subhanahu wa taala kwenye qurani amelitajia miongoni pia mwa aina za hasara ni kuua mtu yani kumuua mtu hivi ni katika hasara ambayo mtu atakayokuja kuipata yoma alqiyama ukamuua muislamu mwenzako au ukamuua mtu ambaye haki yake nafsi yake sio haki kuiua alipopigia mfano baina ya kabili na habili watoto wa nabiullahi adam mkubwa akasema fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu faasbaha min alkhasirin nafsi yake ikamvutia kumuua ndugu yake na akamuua akawa katika waliopata hasara hayo maisha ya, ya, ya milele kuna watu wataingia katika hayo maisha ya milele kwenye hali mbaya kwa sababu waliziua nafsi za watu fatawaat lahu na, husda ikamtesa kwenye nafsi yake kwa nini yeye amuoe binti aliyekuwa mzuri halafu yeye binti ambaye kawekewa yeye sio mzuri mwenye kumfurahisha husda ilipoingia chuki ilipoingia akamuua ndugu yake fatawaat lahu nafsuhu katla akhihi kumuua ndugu yake wa damu baba mmoja mama mmoja alifikia kamuua wala hakujali udugu allah anasema fa asbaha min alkhasiri kabili akawa ni katika waliopata hasara kwa kumuua ndugu yake husda tu peke yake bali pia katika aina za katika aina ambazo qurani imetaja miongoni mwa aina za hasara ni kuvunja ahadi makubaliano ambayo watu wamekubaliana wameingiliana haya ni makubaliano wewe ukayavunja ni katika moja aina ya hasara sio hivyo tu kuukata udugu ukaufyekelea mbali udugu baina yako na ndugu zako biasbabi nta kwa sababu za tu zile ukaukata wala hukutoa juhudi wewe kuunganisha udugu baina yako na ndugu yako bali sio hivyo tu hata kueneza kwenye ardhi uharibifu yote haya matatu yamekusanywa kwenye aya moja alladhina yanquduna ahda allahi min ba'di mithaqi alladhina yanquduna ahda allahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara امر bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun kuvunja ahadi makubaliano umeingia baina yako na fulani yatekeleze au toa udhuru kabla au onyesha namna fulani ya kwamba umelitekeleza au hujalitekeleza lakini ukayakata tu ni katika moja ya sababu kupelekea kuingia katika hasara na wewe utahesabika ni khasir bali sio hivyo tu mtu anayeeneza kwenye ardhi ufisadi yaani watu wamekaa pamoja lakini yeye anatafuta namna tu watu hao waharibikiwe anaeneza uharibifu watu waliokaa katika udugu katika mapenzi yeye anatafuta njia miongoni mwa njia za kuupasua udugu wao au akaeneza aina ya shari kwenye ardhi huyu naye ni katika makhusar, watu walipata hasara khasirin bali sio hivyo ndugu zangu mtu anayekata udugu wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal na wanayakata yale ambayo wameambiwa yaunganishe hawa wote wamepata hasara hawa wote wamepata hasara sasa nimalize kwa kusema ndugu zangu hizi ni sehemu tu ambazo nimezi kutafakari katika Qur'ani ni katika vitu ambavyo vinavyoweza kumpatia mtu kumuingiza mtu katika hasara lakini tiba ya hasara ni tiba ya mtu asiwe katika waliopata hasara kwa sababu hata katika hasara ni swala hii katika aina za, khasara ni hii swala kama alivyokema mtirimidhi mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna awwala ma yuhasabu bihi alabdu min amalihi yawm alqiyama salatu tendo la mwanzo litakalohesabiwa siku ya kiyama mja katika matendo yake yote tendo la mwanzo kuhesabiwa ni swala fa in saluhat au fa in salahat likitangamaa likakaa sawa an, faqad anjaha wa aflaha mtu huyu amefaulu huyu kafaulu wala hatakuwa katika watu wamepata hasara swala yake ikitingama faradhi zake shuruti zake nguzo zake zote kazitimiliza vizuri na akawa na khushui katika ibada yake mtume anasema faqad anjaha wa afla kisha akasema wa infasadat ikiharibika swala maana yake haikuwa vizuri hakuifanya kwa elimu mtume anasema faqad khaba wa khasir mtu huyu kapata kaangukia patupu na amepata hasara rawahu tirmidhi mtu huyu ameangukia patupu wa khasira na amepata hasara kwa hiyo miongoni mwa sababu pia za mtu kupata hasara ni kuto kuitimiliza ibada yake ya swala inavyotakikana sasa tiba ya hasara ni nini tumalizie tiba ya hasara ndugu yangu ni ndogo ndugu zangu ni moja tu at-tauba wal istighfar bas ni toba na kuomba msamaha kwa Allah kila aliyeona kaingia kwenye sababu za kumpelekea kwamba atapata hasara siku ya kiyama tiba yake ni moja tu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba msamaha basi kama kweli unajielewa wewe ni mwanadamu na una Mola wako na unajua mula wako ni shadidu liqab ni mkali wa kuadhibu na unajua kuna maisha ya milele baada ya kufa basi ili usiwi katika watakaopata hasara siku hiyo kimbilia kufanya toba na uombe msamaha kwa allah subhanahu wa taala hii ndiyo tiba na ushahidi wake kwenye qurani hiyo hiyo basi angalieni mwangalieni adam na hawa na mwangalieni nuhu basi adam na hawa walifanya kosa la kwenda kuukurubia mti ambao walikatazwa kuukurubia na kuchuma chochote lakini sheitani akawashawishi wakaenda wakautafuna wakauchuma ule mti na wakaukata yakawatokea aliwatokea fasallam allah adamu akaona hilo ni kosa yeye na hawa waona shamkosia mola wao tunafanyaje sasa tusie tukawa katika waliopata hasara rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna ish min alkhasirin ewe mola wetu tumezidhulumu nafsi zetu yeye ana hawa anazungumza dhalamna anfusana wa illam taghfir lana na usipotusamehe lanakunanna min alkhasirin tutakuwa katika waliopata hasara kweli hasara inayozungumzwa hapa ndugu zangu hasara yote ndani ya Qur'an ni hasara inayofungamana na akhira sio hasara duniani sana Qur'ani ikitaja hasara ambayo ya ujumla basi jua hasara hiyo ni ya hasara ya akhira kwa sababu hakuna hasara kubwa kama hasara ya akhira sio hasara ya mtaji hasara ya nini ya kazi ya nini hapana sio hasara hiyo lanakunanna min alkhasirin adam na hawa wakaona ili tuweze kufikia manfaa mazuri na mafikio mazuri tukubali kwamba tumekosea rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wakamwomba allah subhanahu wa ta'ala allah akaziitikia dua zao na akawajibu huyo ni nani ni adam na hawa nuhu alayhi salam nimalizina nuhu nuhu alayhi salam allah subhanahu wa ta'ala kataba kauniyan biihlaki waladihi allah alishaandika kwamba mwanaye atakuwa katika makufari lakini ubuwatu wa hununatul ubu ule uhuruma wa mzazi ule uhuruma wa mzazi nuhu anaona kabisa mwanangu anakwenda kufa huyu akamweleza maneno mengi sana ya kuweza kumwokoa mwanaye mpaka mpaka akafikia kusema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbil alamin akimwambia mola wake huyu ni mwanangu maki naomba umwangalie usimjalie katika hilo kundi la watakaoangamia Allah akamwambia innahu laysa min ahlik huyo sio katika wanao innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih wala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni aidhuka an takuna min aljahilin allah anamwambia hivyo nuh huyo somo nao huyo na amali aliyoifanya ni katika amali mbaya na ninakuonya na ninakutahadharisha usio naniomba usio naniomba yale ambayo huna elimu nayo inni aidhuka an takuna min aljahilin na ninakupa mawaidha na kukukumbusha we nuhu usiwe katika watu wapumbavu nalifanya mimi nalijua huyu sio mwanao innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu salih nuhu alipoyasikia haya maneno ya allah subhanahu qala rabbi ghafirli akasema ewe mola wangu nisamehe niomba msamaha naomba msamaha wa inni a'udhu bika na mimi ninajilinda kwako wewe subhanahu wa ta'ala nisiwe katika watu majahil kisha akasema inni a'idhuka inni a'udhu bika wa a'udhu bika ya rabbil alamin najikinga kwako wewe subhanahu wa ta'ala yani maana yake najikinga nisiwe katika watu waliopata hasara yani najikinga kwako wewe nisiwe katika watu waliopata hasara Nuhu yakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala asije akaingia katika kundi baya tiba ya hasara mtu asio katika hasara ni kumwomba Allah msamaha na kumwomba Allah tauba kwa ndugu zangu napenda kurejea na kusema maisha ambayo muislamu anatakikana yawe nusba ainei mbele ya macho yake ni maisha ya akhira ala inna al-aisha aishu al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajira kuna yasema ya mtume swalla sallam akiangalia ile dunia wakati wanachimba handaki wanachimba kwa vidole silaha ya kuchimbia ndogo wanao moja au mbili lakini chini pale kuna ya, kuna kuna kuna mwamba mkubwa na wanataka wachimbe handaki midole midole hii mi inatoka ngozi kwa sahaba damu zinatoka kwenye mikono yao mtume anawaambia ala innal aisha aishul akhirah tambueni kwamba maisha bwana yaliyo bora sana ni maisha ya akhira faghfir lil ansari wal muhajira haya ndiyo maisha ya kutazamwa mbele ndugu zangu ama haya maisha yetu ya wiki ya siku tatu nne tano haya ni maisha kasira sasa hayo maisha ya milele hayo hayo maisha ya kukute uwe katika watu waliopata hasara ni hali moja ngumu sana kwa mwanadamu ni hali moja nzito sana kwa mwanadamu bora uwe na hasara katika hii dunia upate tabu katika hii dunia uwe na maisha magumu kwenye hii dunia lakini umeridhiwa na mola wako yauma alqiyama kwa sababu maisha ya kule hayana mwisho haya maisha hapa yana mwisho miaka 40 50 habari yake imeisha nguvu ulizonazo utafika uzee uzee utaisha habari yako imeisha utakuwa ni jina lingine maiti kwa hiyo tuangalieni sisi jamani lile ambalo ma nuqaddimuhu lianfusina tunachokitanguliza kwenye nafsi zetu yaum alqiyama kwa sababu hakuna furaha kama furaha ya akhira na hakuna joto na maumivu na hasara kama hasara za akhira kwa sababu ni maisha yaliyokuwa milele tumwomba allah subhanahu wa taala atuwafikishe tusiwe katika watu ambao waliopata hasara tunamwomba allah subhanahu asamehe madhambi yetu makosa yetu diquhu wajilluhu yaliyokuwa machache na yaliyokuwa mengi tunamwomba allah tustiri ayubu zetu atustiri yale ambayo tunayakosea na wala Mola wetu atutufedheshe katika yauma atakapokutana naye wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin